Sabrning yana bitta qiyin joyi shuki, atrofingizdagi hamma odamning qarshi bo'lishligi bu juda jangdagi sabrdan ham ortiqroqdir. Buni ham kitobi sunnatni biladigan kishilarning qarshi bo'lib turishligi mana bu narsa juda og'irdir. Bu haqiqiy taqvodorlar sifatidir, birodarlar. Bo'lib ham o'zingizni tarbiya qilgan otangizni qarshi bo'lib turishligi haq yo'lda tursangiz yoyinki o'zingizni farzandingiz bu haq yo'lga turganingizda bu qarshi bo'lib tursa yoyinki qarindosh urug'lar hammasidan ham sizga butun muruvvat qilib hayotida o'tgan odamning siz yoshligingizda tamomiy yemasdan yedirgan bir yetim qolganingizda sizni tarbiya qilgan odam endi siz haqni bilganingizda men seni shuncha qaragan edim men buncha qilgan edim sen adashding deb tursa siz haqda bo'lsangiz, u nohaq bo'lsa mana bunga sabr qilish ham og'irdir birodarlar bunda Alloh o'zi sabr bermasa odam siljib ketadi bu payg'ambarlar sabr qilgan sabrdir